FABELLO POR PLEN CRESCULOI IAM DE LONGE VIVIS VIRO, CIU HAVES TRI INFANOIN. CIUIN LI TRE AMIS. LI NE DEVENIS DE RICIA FAMILIO, SED dank AL SIA SAGETSO CAI DILIGENTEZO LI SHPAR COLECTIS PLIDAMONO CAI ACETIS FECUNDAN GRUNDON maliunage li pripensis iel dividi sian posedajon al siei infanoi. Iam, ciam li estis iam multe maljuna cae malsana, li decidis provi iu el tri filoi estas la plei sagia. Li vocis ciu in tri celalito, sur ciu li cusis, cae donis al ciu quin groshoin. Ili devis aceti ion, cio plenigus lian vacan cae nudan chambron. La filoi prenis monon, cae for iris plenumi la desiron de la patro. Ciu lau sia volo. La plei agia filo pensis, che tio estos facila, Li acetis en foiro garbon de pailo, la unuan ajon, chiun li vidis. La dua filo momenton cerbumis. Li cruz cruce trairis la foiron, cae fin fine li acetis belan plumaron. La plei iuna cerbumadis, cion oni povas aceti ietiel malmulta mono cae plenigi per tio la tutan chambron. Dum horoi cae horoi li cerbumis. Ciam li captis ideon, li for iris al butico, en unu flanca strateto, cae por quin grossoi li tie acetis candelon cae alumeton. Gaie li heim revenis, cae lisci volemis, Cion acetis liei fratoi. Benontam tagon la filoi cun venis ce la patra lito. Ciu portis sian donatson. Ciel la unua montris gin la plei agia frato. Listernis la pailon teren, set unu garbo de pailo sufficis nur por covri unu angulon. La meza filo presentis la plumaron, gi estis bella, sed gi ne plenigis ec la duonon de la ciambro. La patro estis de ili tre sen illusii gita. Fine, en la centro de ciambro, starigis sin la plei iuna. Dupli agiai si voleme oculumis lin. Cion plei supposeble alportis lin? La plei iuna filo flamigis la candelon, cae gia lumo plenigis la tutan chambron. Ciui ridetis. La donazzo de la plei iuna filo tre gioigis la patron. Li cedis alla la plei iuna tutan grundon, ec monon, char li ec conis, che la plei iuna bone tractos ilin, cae che li prisorgos u siajn du fratoin.